Я очень рад. Да, добрый день всем вам. Я очень рад быть здесь снова с вами. Uh, and Ханна и дети передают вам большой привет. I tried to leave to go to the airport, and Benjamin was holding onto my leg, saying, "You will not go without me, Dad." <laughs> Знаете, я пытался, пытался очень, старался ехать в аэропорт, не мог никак вообще а, оторваться, потому что Бенджамин схватил меня за ногу и говорил, "Папа, папа, ты без меня никуда не уедешь." So, uh, Everybody in my family is praying hard, not just Hannah and the kids, but all of our, you know, my parents and Hannah's parents and even friends that we'll get here soon. И э, не только мы, да, не только Ханна и дети, и я, но и наши родители, мои родители, родители Ханны, наши друзья, все мы молимся о том, чтобы нам поскорее сюда вернуться. Please do pray for us. Поэтому просим вас и вы тоже молитесь. I guess pray for the business that it It grows really fast, so we и, can get back here. Ну, также, чтобы вы молились не только да, за нас, но и за наш бизнес, чтобы он развивался как можно быстрее, чтобы мы могли спокойно сюда уехать. So, uh, this is where we be. Потому что на самом деле именно здесь мы хотим быть. Um, so what is it I'd like to share about today? И что же я хочу вам рассказать сегодня? I was talking to Hannah's mum. Ханна my wife, for those of you who don't Да, э, для тех, кто не знает Ханна, это моя жена, то есть чтобы все толки потом прекратить, да. And, um, she'd just been on holiday. И э, мама моей жены Ханны вот тут недавно была в отпуске. And um, she went on holiday with her She got remarried a few years ago. Э, ну, несколько лет назад она повторно вышла замуж. Because Hannah's dad died. Потому что папа Ханны умер. And um, So Hannah's mum's husband has got some children. И у вот второго мужа э, мамы Ханны, э, у него есть свои дети. It's very complicated. Ну, все очень запутано, понимаете, and, да? Эм, еще круче, чем в мексиканском сериале. His son and their family aren't believers. И вот сын мужа мамы Ханны эм, <laughs> э, вместе со своей семьей, ну, они неверующие. And they went on holiday with them. Ну и они все вместе, значит, с ней поехали в отпуск. So Hannah's mom, То есть, значит, у нас вот мама Ханны, her husband, э, муж мамы Ханны, and her husband's son and his family, they went on holiday и together. сын мужа мамы Ханны со своей семьей. And they're not believers. И вот, вот они вот все неверующие. Understand? Ну это понятно, да? Very deeply theological. Да, очень гл- глубокие такие uh, э, истории. And, um, she came back. Ну и вот уехали они в отпуск и вернулись из отпуска. said, И она говорит, Дэйв, мы такое классное вообще отпуск провели, так здорово вместе пообщались. Non-Christians are so much fun. Она говорит, Дэйв, неверующие такие клевые, с ними так весело. They're not intense. Они вообще не напряженные совсем. There was nothing serious to talk about. То есть даже вообще никаких серьезных вещей мы с ними не обсуждали. All we did was play games. То есть все, что мы делали, мы просто развлекались. So I went for a walk. Ну, я пошел прогуляться. And I said to God, я сказал Богу, God, non-Christians So much fun. Я говорю, Бог, вот почему так, что неверующие, они веселые? Вот почему с ними здорово? Would you let me not be a Christian? Бог, может быть, тогда ты меня тоже сделаешь неверующим, чтобы мне то, со мной тоже всем было весело и здорово. <laughs> So that I don't have to be intense. Чтобы мне не нужно было быть напряжным. And I don't have to fellowship with people who are really intense. И чтобы мне не нужно было общаться вот с другими людьми, которые тоже напряжные. Of course she was joking. Ну, конечно, как бы это шутка была, понимаете, да? But the point is, Но в чем здесь соль? <laughs> Э, а соль тут в том, дорогие мои, что христиане могут быть напряженными. То есть почему? И вопрос в том, что почему мы с вами бываем такими? Почему мы бываем, э, ну, почему с нами тяжело общаться? Почему, да, такое вот какое-то напряжение всегда висит? Почему мы все такие с вами чопорные и серьезные? Ну, если честно, мне кажется, что ранняя церковь такой не была. You know, они собирались вместе. Ну да, в начале книги Деяний мы это видим. Они собирались вместе, и они ждали Господа. И вдруг сошел Дух Святой. Они молились. И тут они услышали шум. It just started to fill the whole room. И вот этот шум, этот звук начал наполнять все помещение, в котором они находились. The Bible talks about it like a rushing wind. И Библия говорит нам о том, что был звук, как от несущегося ветра. In parts of the Bible, и в Библии вообще The word for Holy Spirit actually means the dancing hand of God. Что интересно, вот, э, вот это словосочетание «Дух Святой», если это переводить, да, с оригинального языка означает «танцующая рука Бога». There is nothing intense. То есть вот танцующая рука Бога. Понятно, что ничего чопорного и напряжного в этом нет. In the negative sense of the word. То есть, ну понятно, что ничего негативного в этом нет. About what God wants His church to be. И, соответственно, Бог хочет, чтобы мы с вами были какой церковью? Church, и когда мы с вами думаем о ветре, о шумном, да, несущемся ветре, который наполняет церковь, well, I, I think about, I think about. ну, я вам скажу, о чем я думаю. A kite. Я думаю про воздушный змей. Going for a walk as a child in the park with a kite, flying and thinking this is so much fun. Для меня, знаете, э, вот это воспоминание детства, когда ты идешь по парку, ветер там, солнце, а ты с этим воздушным змеем, и он летит над тобой, развивается, и ты думаешь, клево. The wind means movement and excitement and dynamic things happening. И что такое ветер? Ветер – это радость, это веселье, это движение, это динамика. Почему тогда христиане, ну я не говорю про вас, то есть вы на свой счет не воспринимаете, да? Почему ну, некоторые христиане бывают такие серьезные и надутые? Is it that some Christians are, like to talk a lot? Э, ну, бывает же, наверное, согласитесь, да, что есть христиане, которые любят очень много говорить. And not do very much. Э, говорить, но не делать. They like to be very philosophical. Им очень нравится, знаете, философствовать. Maybe it's that some of us can only look at our problems and can't look at how bigness and great and powerful God is. Очень часто бывает, что мы с вами, знаете, смотрим на свои маленькие проблемки, какие там у нас вот под ногами валяются, что мы там пройти не можем. И мы не можем с вами смотреть на величие Бога, на то, насколько Он велик и прекрасен. Maybe it's that some of us like to say the right things and appear the right way, but really we've got secrets and things going on in our lives that we really just don't want to share with people. Иногда бывает, что мы с вами, знаете, ну, говорим все правильно и делаем все правильно, и снаружи вроде как бы показываем себя правильными, а на самом деле у нас есть свои маленькие тайны, свои секретики, свои грешки, которые мы там где-то прикрываем. Jesus had a friend like that. His name was Judas. Uh, у Иисуса был такой друг. Его звали Иуда. Yeah, he was pretending to be the friend of Jesus. Он же притворялся, он же притворялся, что он друг Иисусу. But in actual fact, he had loads of secrets. А на самом деле у него секретики свои были, you know, спрятанные was, в кармашках. He was stealing from Jesus. Он воровал у Иисуса. He was about to betray Jesus. Он предать его собирался. And maybe people can become intense because they're religious. И, может быть, люди такими, вы знаете, там, суперсерьезными, да, надутыми и становятся, потому что они религиозные. <laughs> The disciples sometimes got religious. Ну, даже ученики Иисуса иногда, вот знаете, впадали в религиозность. When Jesus was about, was getting ready to travel to Jerusalem. Когда Иисус собирался вот отправиться в Иерусалим. Knowing that in Jerusalem, you know, he would be crucified. Зная, что uh, в Иерусалиме его распнут. The disciples got very religious. И тогда у учеников вот включилась эта религиозность. And they said, This is so exciting. This moment is so exciting because you are going to go into Jerusalem and the guns and tanks from heaven are going to come down and blow everyone apart. Они говорят, Иисус, Иисус, клево вообще, здорово, ты идешь в Иерусалим, там, и ты пойдешь, и с тобой армия, там с неба танки попадают, там будут пулеметы, джжж, там вообще все, мы всех порвем, там мы всех убьем. <laughs> Jesus is going to overthrow Herod. He's going to overthrow the Romans. This is going to be То fantastic. есть они говорят, Иисус, вообще клево, ты тут победишь всех римлян, мы победим весь мир, мы победим, ура! They were getting really intense in their minds. Come on. То есть они, знаете, такие, давай, Иисус, давай, вперед, мы их сейчас всех, ух! But you know, Jesus, he wasn't thinking intense at all. А Иисус, он вообще не об этом думал. Jesus was thinking, I'm gonna have a really fun ride into Jerusalem. А Иисус говорит, а я сейчас сяду и спокойно поеду в Иерусалим. I'm gonna get on a donkey. Сяду на ослика. I'm gonna have a nice time. Э, хорошо проведу время, спокойно там. And the disciples are thinking, там пейзажики красивые, да? Tanks and guns and killing everybody. А ученики думают, о, значит, пулеметы, танки там, самолеты, тур-тур-тур-тур, всех расстреляет. <laughs> What a you preaching? It's fantastic. and, and, but- and then Jesus goes on to tell a story. А потом, что сделал Иисус? Он им рассказал одну историю. You know, the kingdom of God isn't going to be like that. Он им говорил, знаете, Царство Небесное таким не будет. Kingdom of God isn't going to come as you want it to with guns and tanks and blowing everybody up. Царство Небесное не придет так, как вы хотите, да, с самолетами, с танками, со взрывами, брум, и все разлетелись. It's gonna start as something small. Царство Небесное начнется с чего-то очень маленького. Ну. То есть они, ученики что они хотели? Они хотели, чтобы Царство Божье пришло, знаете, как такой огромный, сильный дуб, вот огромное такое дерево. But Jesus was saying, relax. А Иисус говорит, расслабьтесь. Царство небесное, оно будет как желудь. Acorn's got А у желудя, мы же с вами знаем, да, в желуде есть все, что есть у большого дуба. Он просто маленький, он вот там оттуда начинается. God has given you and me. Бог дал мне и вам responsibilities and talents определенные ответственности и таланты to steward well для того, чтобы верно и правильно руководить и управлять. God's kingdom growing bit by bit by bit. Управлять Божьим Царством для того, чтобы оно росло постепенно, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром. And that's what I want to talk about. И вот о чем я хочу поговорить. Как же нам с вами должным образом управлять тем, что Бог нам дал. Итак, зная, что думали ученики, guns and tanks go and do it. <laughs> Танки, пулемет, тр -тр -тр -тр -тр. Jesus began to tell a story. То есть, и, зная да, об этом, про танки и тр -тр -тр, он решил рассказать им историю. And you can find it in Luke Chapter 19, И если открыть 19 главу Евангелия от Луки, вы это там увидите. verses 11 to 27. А, с 11 по 27 стихи. Jesus started by saying, There was a nobleman То есть Иисус чего начал? Он э, говорил, да, о притче, что ну, был однажды Verse один... 12, sorry. Ой, пардон, с 12 стиха. Да, человек высокого рода And he однажды. Went into a far, far away country и он отправился в далекую страну, to receive for himself a kingdom and then return. чтобы получить себе царство и возвратиться. What Jesus is talking about there О чем здесь говорит Иисус? Is the fact that he was going to ascend to heaven, о том, что он отправится на небо. to be given authority by his Father На небо, где Отец даст ему всю власть. and then one day return. И однажды он вернется. The nobleman called 10 of his servants И что сделал этот высокий человек? Он призвал 10 рабов and he gave them 10 minas. и дал им 10 мин. And he said to them, И сказал им, I want you to go and engage in business Я хочу, чтобы вы тут начали свой бизнес. Until I come back. Ну, до тех пор, пока я не вернусь. То есть употребите их в дело, эти деньги. But his citizens Но граждане его hated him. его ненавидели. And they sent a delegation after him saying, и отправили вслед за ним посольство. We don't want this man to reign over us. И сказали, мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. This is a picture of the response that Jesus encountered. Что это нам показывает с вами? Это образ того, э, с чем Иисус столкнулся на земле. This is a picture of the response that we encounter. Это, то, это та реакция, которую он видит, это та реакция, которую мы с вами видим. When, uh, to our message of the gospel. Uh, наша да, реакция, вернее, реакция людей на то, когда мы несем им Евангелие. What does this reaction do to the servants? И что вот, вот, это вот, вот эта реакция да, людей сделала с его слугами, со слугами этого человека? I can imagine that they probably felt very outnumbered. Ну, я полагаю, что, наверное, они чувствовали себя в меньшинстве. Maybe they were full of fear. Может быть, им было страшно. Maybe they felt pretty stupid and without authority. Может быть, они чувствовали себя глупо, да, и ну, людьми, не имеющими вообще никакой власти и авторитета. How can we really do business in this environment when all of these citizens don't want our nobleman to rule? То есть представьте себе их состояние, да, вот их э, хозяин ушел, а люди послали за ним и сказали, а мы тебя ненавидим, не возвращайся, а нам тут с ними бизнес делать. Как мы нам с ним дела-то вообще делать, если ну, они ненавидят нашего хозяина? Maybe you and I can feel like that. Может быть, и мы с вами иногда чувствуем себя точно так же. When Jesus has asked us to preach the gospel. Когда Иисус просит нас с вами проповедовать Евангелие. And we are encountering people who love us. И мы с вами встречаемся с людьми, которые нас ненавидят. Can we feel stupid and как, мы authority? себя, как мы себя ощущаем? Ощущаем ли мы себя глупо, людьми, не имеющими власти? This story teaches us, Эта история на самом деле чему нас учит? Учит нас тому, что распространение Евангелия дело очень сложное. And maybe that's why we only hear about three servants and not the full ten that received something from the nobleman. И, может быть, именно поэтому мы с вами в итоге слышим всего о трех слугах из десяти. Building the kingdom of God is going to be slow. И построение Царства Божьего будет проходить очень медленно. So let me give you some advice. Поэтому дам вам один совет. Make sure будьте уверены, да, обеспечьте для себя тот факт, что то, что вы делаете, должно а вам нравиться. Знаете, я очень много встречал верующих людей, who are so tired, э, людей уставших просто до изнеможения. and yes, intense, и да, чопорных и надутых. Because they're trying to do things that they don't enjoy. Потому что они пытаются делать то, что им не нравится. God has made you to do certain things. Бог сотворил вас для того, чтобы вы делали определенные вещи. Has anyone here ever done anything that they just really loved? Вот если среди вас кто-то, кто делал что-то, что вам безумно нравилось? Ну, там, Fantastic. Does any, has anybody ever done anything that they know It's for the glory of God that they've really loved. Э, Делал ли кто-нибудь из вас что-то, э, что, как он знал, поможет славе Божьей, да, и что вам тоже нравилось? Yeah. It's really hard to describe it, isn't it? вас уже меньше, да, на самом деле, таковых. It's really hard to describe it. Очень сложно описать. It fills you with life. Э, ну, знаете, вот это вот ощущение просто наполняет вас жизнью. It's just great fun. Это просто здорово и весело. But the moment we start trying to do things we just weren't made for, но когда мы с вами начинаем делать что-то, для чего мы не предназначены, we get tired and intense мы and boring. устаем, мы становимся надутыми, чопорными и скучными. Каждому из нас был дан дар от Бога. И каждому из нас были даны способности и таланты для того, чтобы делать что-то для Бога. So we need to find that thing. Поэтому нам нужно найти вот это вот самое то, что мы должны для Бога делать. When the nobleman returned, и когда вернулся, куда бы мне встать? А, да, когда вернулся вот этот да, высокий человек, э, получив царство, He ordered these servants to whom he had given the money to be called to him. Он призвал вот этих слуг, кому он раздал деньги. That he might know what they had gained by doing business. И он хотел узнать, чего же они добились, да, через свои дела, то есть как они вложили эти деньги. So the first came. Итак, первый слуга. Flick. The first came. Итак, первый слуга к нему пришел. And the nobleman asked, "What и... did your What did you do with your with your mina?" И он спрашивает, а что ты сделал со своей миной? And she said, и она говорит, I made ten more. А я еще I 10 сделала. Thank you. Здорово, молодец. You can sit down, you can sit down. Да, спасибо. And he said to her, и он сказал ей, well done, good and faithful servant. Молодец, да, как это сейчас потеряла. Because you have been faithful. Говорит, хорошо, добрый раб. Because you've been faithful with one. За то, что ты был верен в малом. I'm going to give you ten cities to have authority over. Ты был верен в малом, да, с одной мины, и я дам тебе 10 городов, которыми ты будешь управлять. And we see here, и здесь что мы видим? That God rewards those, что Бог вознаграждает тех, who steward well the responsibility that he's given them, кто хорошо управляет, да, кто хорошо исполняет ту ответственность, которую Бог им дал. By doing what? Э, и что он делает? By giving more responsibility. Он дает well еще больше ответственности. Молодец, держи еще. When you handle opportunity correctly, если вы правильно, да, должным образом эм, распоряжаетесь той возможностью, которая вам была дана. Correctly, Когда вы дарами Божьими распоряжаетесь должным образом, Бог дает вам еще больше возможностей. Он дает вам расширение вашей силы до вашего управления. God empowers you to build the kingdom of God Бог even more дает вам силы строить Царство Божие еще дальше. The second one came. Итак, второй раб пришел. Эммануил. Эммануил, иди сюда. And he said, What did you do with И спросил one у него, а что ты сделал с той миной, которую я тебе дал? very hard with it. Oh, well done. Я трудился, хозяин. Молодец. <laughs> He made five more. Five more. Five more. А я еще пять мин заработал. Well done. Молодец. I will give you authority over five cities. И я дам тебе в управление пять городов. I have seen it in church. Singing. I have noticed in church. А и я в церкви заметил. Sometimes. Знаете что? Иногда. And it's, I don't like it. Ну, мне это на самом деле не очень нравится что в церкви начинает процветать конкуренция. I'm doing more ministry than you. А я делаю, у меня еще больше служений, чем у тебя. I am out six nights of the week. А я вообще дома не бываю, я на служениях шесть вечеров. Serving people. Я людям служу. And you're only out twice а ты всего два вечера в неделю служишь. Вот тебе. And church can become this ugly house of competition. И на самом деле церковь, она и может стать, вы знаете, такой отвратительной, э, таким отвратительным местом, где люди соревнуются друг с другом. The one who... Flick. Flick. Flick. Stand up. Встав, иди, вставай. Could be saying to Emmanuel... А Флик может сказать Эммануилу. На-на-на-на-на. I got more than you. А у меня больше служений, чем у тебя. Ля-ля-ля. But God Но Бог wants us to enjoy чего Бог хочет? Он хочет, чтобы мы наслаждались. What he gives us. Наслаждались тем, что Он нам дает. He's not measuring И Он не измеряет. Our success. Он не оценивает да, никакими мерками наш успех. He's just looking at whether or not we're being faithful. Он просто смотрит на нас и смотрит на то, верны ли мы или нет. Some of us can multiply things tenfold. Ну, кто-то действительно может из нас умножить данное нам в 10 раз. Some of us can multiply things fivefold. Кто-то может умножить данные нам в пять раз. Some of us can multiply things onefold. Кто-то может всего в один раз умножить. And that's okay. И это нормально. The important thing Самое важное it's just that we're being faithful. в том, что мы верны. And then another came. И затем пришел третий раб. Слава. Слава. And he came holding out his hand. А он пришел, и у него в руках. And he said, Here. Он говорит, вот, держи. Here is your mina. Вот твоя мина. I kept it laid away in my handkerchief. Да, я хранил ее, завернув в платок носовой, будем надеяться, без соплей. <laughs> Was it a clean one? Чистый хоть был-то платок? Нет? Но ну, мы так и знали. Because I was afraid of you. Потому что Ибо я боялся тебя. Потому что ты человек жестокий. Ты берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Thanks. Спасибо. In other words, Другими словами, I've not done anything Другими словами, что этот раб сказал? А я ничего не сделал. With the responsibility and the opportunity you've given me. То есть с той ответственностью и с той возможностью, которую ты мне дал, я не сделал ничего. The truth is that God knows that each one of us needs opportunity. И знаете, в чем истина? Истина в том, что Бог знает, что каждому из нас нужна возможность. This is why God has gifted each of us. Нужен шанс, и Бог дает его каждому из нас. Some of us need opportunity from God for our dignity. А, кому-то нужен да шанс от Бога почувствовать свое достоинство. Кому-то нужен шанс от Бога э, что-то сделать, что-то изменить в этом мире. Что-то сделать, да, в своей жизни достойное. To be Нужен шанс принести плод. And yet this it. Но этот раб, он упустил эту возможность. I believe that God assessed these servants. Я верю, что Бог, Он оценивал всех этих рабов. He looked at them. Он смотрел на них. And he thought, they can handle this. И он подумал, на, как интересно. I made these guys. Я же сотворил этих товарищей. They can handle what I'm about to give them. И они могут справиться с тем, что я им дал. <laughs> We have got a church of actors. This да, is у great. нас вообще, у нас, просто актерская церковь, не правда ли? Да, вообще можно прям уже в театре играть. So you can sit down. Э, спасибо, садись, присаживайтесь. But the servant, Но слу... слава, слуга, вот, слава которого у нас исполнял, Он решил, что то, что ему дал Бог, это слишком много, это слишком страшно, у меня не получится, я ничего делать не буду. Но Бог говорит, нет, я сотворил тебя для этого. And so he, the nobleman said to him, И поэтому, что ему сказал этот важный человек? А, он ему сказал, «Эм, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. You knew that I was a severe man. Ты знал, что я человек жестокий. Taking what I did not deposit and reaping what I did not sow. Беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Why then did you not put my money in the bank? Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот? And at my coming I might have collected it with interest. Чтобы я придя получил его с прибылью. God, let me tell you again. God is pleased with the smallest acts of faithfulness. Еще раз хочу вам сказать, что Бог рад и доволен, когда вы даже чуть-чуть показываете ему свою верность. And he said to those who stood by, и всем тем, кто стоял рядом, что он сказал, этот человек? Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. And they said to him, but Lord, he's already got 10 minutes. А ему, а ему сказали, господин, у него уже есть 10 мин. It's not fair. Это же несправедливо. It's not fair, Flick. Флик, несправедливо. When I read this the first time, Знаете, когда я в первый раз прочитал вот это, I read about the nobleman who takes what he does, doesn't deposit, and he reaps what he does not sow. And I have to be honest, I thought, Jesus, what is, what are you on about? Я, знаете, прочитал вот про этого, да, ну, богатого человека, про то, что он берет то, чего не клал, и жнет то, чего не сеял. Я подумала, Иисус, на что ты там намекаешь, интересно? But then it to me. Но потом я понял. This story was being told by a God who created everything. Эта история нам рассказывается кем? Богом, который сотворил все. A Петербургу и всем народам общение с Ним. And in him, I give you some holy responsibility Он to partner говорит, Он говорит, я хочу дать вам ответственность, чтобы вы помогли мне. Чтобы вы вместе со мной расширили границы Царства Небесного. Я тут пришел не с танками, не с базуками, да, не с лимонками и не со всякими плохими оружиями. Ну, это я вас разбудить просто пытался, а то, по-моему, вы уже слегка заснули. Um, but so that you can help the acorn to grow. Но Иисус говорит, что я даю вам это для того, чтобы вы помогли желудю превратиться в дуб. So when God gives you a talent, когда Бог дает вам какой-то талант, Думаете ли вы действительно, что вы можете сказать, "Эй, не-не-не, не, это не для меня, я это не могу? No. Нет. Because what God creates. Потому что то, что Бог сотворил. I mean, just look at this man. И смотрю сейчас на него. Perfected beauty. Э, совершенная красота. What God creates, he knows. Потому что что Бог сотворил, то Он знает. Whatever God gives us, что Бог нам с вами дает, we can turn into something. мы можем обратить во что-то еще. We can be faithful with it. Мы можем быть верными с тем, что Он нам дает. Should we be trying to survive like the man with one talent? Uh, поступить ли нам с вами так, как вот этому да, человеку с одной миной? Нет? Да? Нет? Нет. God wants us to succeed. Бог хочет, чтобы мы с вами, э, Бог хочет, чтобы мы с вами были успешны. Like the one with five and the one with ten. Как тот слуга, да, с пятью и с десятью минами. He knows your ability. Он знает способности каждого из вас. And he will give you responsibility. И он даст вам ответственность that is in keeping with your ability. в соответствии, да, ответственность, которая а, находится да, в соответствии с вашими способностями. Hansi and I were talking about this, Но ну, мы с Ханси это обсуждали. and um, Hansi said, "Yeah, I guess it's a bit like me not giving David a machine gun." И он говорит, ну да, наверное, это примерно можно сравнить с тем, вот как я, да, как папа не дам Давиду своему сыну машинку. <laughs> А, автомат, да. То есть представьте, да, вот я, папа, у меня сын, и я ему дам автомат. Или не дам я ему автомат. David couldn't handle it. Потому что Давид, сколько ему там, да, 10 лет, он не может управиться с автоматом. Fathers give their children what they know they can handle. Отцы, да, и родители вообще, они дают своим детям то, с чем дети могут справиться. My kids really want a dog. Мои дети хотели собаку. But they're not getting one. Но собаку им не видать. They couldn't handle it потому что они не могут справиться с собакой, да, они не могут ухаживать за ними. Ну, на самом деле, попросили они меня собаку после того, как я их кролика слегка пришиб и теперь вам всем <laughs> интересно, да, как я пришиб кролика. Oh, no, we're Christians. We, we're full of kindness. Да, мы же, мы же христиане, мы же добрые, да. I dropped a flower pot on its head in the dark. <laughs> Ну, просто в темноте совершенно случайно я горшок с цветком уронил на этого кролика. I'm such a horrible dad. Я плохой папа. But I didn't tell her. Но я не сказал, что это я пришиб кролика. So this is our secret, right? Это на, на, наш секрет uh-huh. теперь, поэтому вы никому не рассказывайте, что я пришиб кролика цветком. <laughs> the, the point is, Но, собственно, к чему это все? If God thinks enough of us to give us a gift, если Бог настолько заботится о нас с вами и дает нам с вами дары, the least we can do is put it to work. то самое меньшее, что мы можем с вами сделать, это использовать этот дар. И люди, которые понимают ценность даров, их ценят и благодарны за них. Я помню, был еще мальчиком маленьким, и мама с папой подарили мне велосипед. Я даже расплакался, честно, когда я его увидела, этот велосипед, у меня просто слезы брызнули из глаз от счастья. And no bike in the world was ever used as и ни один велосипед, мне кажется, в мире не использовался, да, не юзался так, как мой. Я даже в доме пытался на велосипеде ездить. Ладно же, понятно, что на улице. Любая свободная минута, все, я сел на велосипед и поехал. The slaves, а рабы, вот эти вот рабы из истории, they had absolutely no right. у них прав не было вообще никаких. None at all. Вообще никаких прав. And yet the nobleman gifted them. И тем не менее, этот богатый человек, их хозяин, он одарил их. We don't have any right. У нас с вами нет никаких прав. We're sinners. Мы с вами грешники. And yet God has gifted us. И тем не менее, Бог нас одарил. The people said, it's not fair that you're giving his mine но, ну, а люди сказали, ну, это же несправедливо, почему ты его мину ей отдаешь? Но есть, знаете, кое-что в жизни христианина, чего вы, если не понимаете, то проблем у вас будет много. А понимать нужно следующее, что жизнь христианина несправедлива. The Christian life isn't fair. Жизнь христианина вообще несправедлива. It's not fair that we get to enjoy the favor of God. Ну, несправедливо же, да, что мы с вами имеем благодать Божью. We did nothing to deserve it. Мы ничего не сделали для того, чтобы заслужить ее. The blessing that God puts on our life is not fair. То благословение, которое Бог нам дает, несправедливо, потому что ну за что нам его давать? Аминь. Аминь же. Христианство вообще само по себе это история несправедливости. То есть, когда отец отдал своего сына на убийство, это несправедливо. Son willing to die for us, it's not fair. Сын, который был готов умереть за нас, это несправедливо. Coming into a relationship with God is not fair. И даже наши с вами взаимоотношения с Богом, они несправедливы. Has any believer in this room, если здесь хоть один верующий, suddenly and unexpectedly, который неожиданно и вдруг enjoyed a blessing from God, получил благословение от Бога? Аминь. Деньги, которые вот совершенно неожиданно, вот, но в нужный момент a появились. Job, a job through maybe. Работа, которую вы получили, когда она вам была нужна. The right to see you in Тот врач, вот вы пришли в больницу, вам нужно было встретиться с определенным врачом, и тут вот как раз он вас принял. Things big and things small. Получалось ли у вас, да, какие-то большие, грандиозные вещи и что-то маленькое, незначительное? Бог изливает на нас с вами бесконечную благодать, и это несправедливо. И есть вот что-то, что Бог попросил нас с вами сделать. He's put to work the talents он попросил нас с вами использовать таланты and the gifts that he's given us. и дары, которые он нам с вами дал. So he says, I tell you that to everyone who has more will be given. И что он сказал дальше, Иисус? Да? Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет. But from the one who has not, even what he has will be taken away. А у неимеющего отнимется и то, что имеет. But as for these enemies of mine who did not want me to reign over them, Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, bring them here and slaughter them before me. приведите сюда и избейте передо мною. The story Jesus told ended with the enemies of God being slaughtered. Эта история, которую рассказал Иисус, закончилась тем, что враги Бога были убиты. Folks, in this church, we believe in the reality of hell. Мы здесь с вами, да, мы верим в реальность ада. Jesus talked about it. Потому что Иисус о нем говорил. But together, Но все вместе, as we put our talents to work, если мы будем использовать, вкладывать в работу данные нам дары, we can see people saved. мы можем увидеть с вами людей, спасающимися. We can see people receiving the gospel in their lives and мы можем увидеть, что люди принимают благодать Божью в свою жизнь, и мы можем увидеть, как их жизни меняются. <laughs> Я думаю, что это самое главное во всей истории. Иисус хочет, чтобы мы строили с вами Царство Небесное. Because, you know, when the church stops stewarding well the Потому gifts that has been given, когда церковь перестает должным образом управлять теми дарами, которые ей были даны. All life disappears from it. Вся жизнь исчезает из церкви. And the church becomes intense и церковь становится надутой and religious. и религиозной. Faith dries up. Вера иссякает. Evangelism dries up. Uh, а, все, вся проповедь Евангелия куда-то испаряется. Life in the Holy Spirit dries up. Жизнь в Духе Святом тоже исчезает. People stop being supported and loved. Людей уже никто не поддерживает и не любит. Церковь уже перестает быть вот той группой людей, которые наполнены ветром Божьим. So I want you to to spend a moment thinking about these two questions. Я хочу предложить вам сейчас подумать о следующих двух вопросах. As we finish. В заключении нашего. What have you been given to steward as a family? Uh, как семья, да, как семье, как человеку, что Бог дал вам в управление? And what have you been given to steward as individuals? Вам как семье как церкви, да, и вам лично, что Он дал в управление. What gifts has God given you? Какие дары Бог дал вам? What has God called Hope Church to do? К чему Бог призывал Церковь Надежда? He doesn't call without giving gifts. Потому что Он не призывает, не давая вместе с этим даров. You have everything you need. У вас есть все, что вам нужно. Just think about that for a moment. Просто подумайте об этом сейчас. Dear Father, Дорогой Отец, thank you so much for these dear brothers and sisters. Я благодарю Тебя от всего сердца за близких мне и дорогих сердцу братьев и сестер. You've gifted each and every one of them in the most incredible ways. Ты одарил, Боже, каждого из них самым удивительным образом. You've gifted them to increase your kingdom. Ты одарил их, Боже, своими дарами для расширения своего царства. Father, to some you've given gifts of generosity. Ты кому-то из них дал дар щедрости. To some gifts of mercy. Кому-то дар милости. Gifts of love. Дар любви. Gifts of evangelism. Дар благовестия. And caring for people. Дар заботы о других. Spiritual gifts. Духовные дары. To come and edify your church with. Духовные дары, которыми они могут научать твою церковь. дар песен, and дар языков, истолкования и пророчества. The ability to start business, to create money for your kingdom. Способность начинать бизнес, новое дело и зарабатывать деньги для твоего царства. The ability to start churches. Способность открывать новые церкви. The ability to serve people. Способность служить людям. Father, all these gifts you've given to these individuals in this room. Все эти дары, Боже, ты даровал людям, сидящим здесь. Father, I pray. Я молю тебя, Отец. Lord, that you would help each and every one of them to be faithful with what you've given them. Молю тебя, Боже, о том, чтобы ты помог каждому из них быть верными в том, что ты им дал. Father, where there are folks who just feel like they've lost the fight to serve you. Может быть, вы сидите здесь и понимаете, что вы проиграли битву, что вы потерпели поражение. Pray, Lord God, would you refresh them? Боже, я молю Тебя, благослови этих людей. Если здесь есть люди, которые не знают, в чем их дар, Покажи им, Боже, этот дар. Я благодарю Тебя, Отец, потому что я знаю, в этом Твой план. Твой план, Боже, заключался в том, чтобы построить царство свое в Петербурге через этих людей. So bless them, Lord. Go with them. Благослови их, Господь, прибудь с ними. In Jesus name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Just, I know we Слава will, but... Um, Слава потом закончит наше служение. Give an invitation for prayer но я хочу предложить вам помолиться. Do you, do you want to close the meeting and then people stay behind if they want prayer? Huh? Pray now. Pray for people now. Okay. Uh, so, if you know that you need to start using your gifts for God again, I want to pray for you. Если вы, да, кто-то из присутствующих здесь, если вы знаете, что у вас есть дары, но вы не можете их использовать или не знаете как, мы можем помолиться за вас. You've just stopped being faithful, you know that. Э, если вы знаете, что вы уже не верны Богу, мы можем помолиться за вас. Если вы проиграли, если вы чувствуете, что все это поражение, я дальше больше ничего делать не могу, да, в этой битве, и Бог мне вроде не помогает, мы можем помолиться за вас. Я верю, что Бог будет с вами, что Он вам поможет. Those of you who just realized I need some favor right now. There are situations in my life I need the blessings of heaven to come and hit me. <laughs> Если э, вы находитесь сейчас в такой ситуации, когда вам просто нужно Божье благословение, вам просто нужно, чтобы Бог презрел на вас, посмотрел на вас и сказал, вот, держи, я тебя благословляю. Если есть какая-то ситуация, и вам нужно просто, чтобы все сложилось, мы можем помолиться за вас. And most importantly, if you've never given your life to Jesus. Но самое важное, если вы никогда еще до этого не отдавали свою жизнь Иисусу Христу, Now's your moment. сейчас то время, когда вы можете это This is your сделать. opportunity to have all of your sin and your guilt Это сейчас возможность для вас отдать Ему все свои грехи, всю вину and fear that is holding you всякий, Всякий страх, который вас сдерживает. Знаете, что все это может быть омыто кровью Иисуса Христа. Jesus died for you, Иисус умер за вас. So that he can be your Lord and Savior. Умер за вас, чтобы быть вашим Господом и Спасителем. He wants you to live a life without condemnation. Он хочет, чтобы вы жили жизнью без осуждения, without fear. без страха. He wants to lead you он хочет вести и направлять вас. He wants to love you. Он хочет любить вас. Today and every day in your life. Сегодня и каждый последующий день вашей жизни. So, if that's you, if any of those Если relate to you, то, что мы перечислили, то, что мы озвучили, относится к вам, then I would like you to come and gather over here. Тогда Выходите вперед, вставайте. Там, And leaders in the church, if you can лидеры церкви, Just я хочу попросить вас тоже выйти вперед и помолиться за этих людей. Okay. Um, do you want to lead a song, Flick? Flick, песню какую